Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.